Юначий спогад. Юначий спогад вернувся до мене. Назад його я вже не відпущу. Згадав, як зелена парасоля клена нас заховала від вітру й дощу. А ти зізналась, що зливу любиш, бо єднаються разом небо й земля. Спочатку дощ цілував твої губи а потім вже тихий і скромний я.